Coisa linda, hein, Vivé? DJ Lupão, esse é o nome do merda. Essa daqui o Tota fez, é estouro no Elipa. Faz popô de 30, faz popô de 30. Ela sobe, ela desce, rebola e depois quica. Com popô, popô, popô. fez uma mágica por cima da minha pica. Com popô de 30, com popô de 30. Quero ver, quero ver, quero ver. Quero ver se tu aguenta. Eu quero ver, quero ver, quero ver. Quero ver se tu aguenta. A menina cresceu, virou popô de 60. A menina menina cresceu, virou popô de 60. Senta aqui, senta lá, joga essa bunda pra bunda pra bunda pra bunda pra bunda pra lá e pra cá. Senta aqui, senta lá, joga essa bunda pra lá e pra cá. Senta lá, senta aqui, joga essa bunda pra cima de mim. Senta lá, senta aqui, joga essa bunda pra cima de mim. Coisa linda, hein, Vivete? DJ do bom, esse é o nome do meme. Essa daqui o Tota fez, é estouro no Eli. Faz, faz, popô de 30, faz popô de 30. Ela sobe, ela desce, rebola e depois quica. Com popô, popô, popô, popô, popô de 30. Com popô de 30, ela fez uma mágica por cima. Quero ver, quero ver, quero ver. Quero ver se tu aguenta. Eu quero ver, quero ver, quero ver. Quero ver se tu aguenta. A menina cresceu, virou popô de 60. A menina cresceu, virou popô de 60. Senta aqui, senta lá. Joga essa bunda a bunda a bunda a bunda a bunda pra lá e pra cá. Senta aqui, senta lá. Joga essa bunda pra lá e pra cá. Senta lá, senta aqui. Joga essa bunda pra cima de mim essa bunda pra cima de mim. Coisa linda.